بسم الله الرحمن الرحیم انواع احکامات تکلیفی تمام شدن رسیدیم به بحث الحکم الوضعی و انواعه حکم وضعی و انواعش الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاصدا أو عزيمة أو رخصة ابتدا تعریفش میکنه میگه حکم وضعی خطاب الله تعالی است وارد شده است قرار داده است چیزی را خطاب وارد شده الله تعالی که قرار داده است چیزی را سبب یا شرط یا مانع یا صحیح یا فاسد یا عزیمت یا رخصت وأنواعه كما يتضح من التعریف سبعة و انواع حکم وضعی آنچنان که از تعریف واضح می شود هفت نوعند هر یکی از رو مفصل بحث می ابتداء السبب سبب اولین نوع حکم وضعی که خطاب الله متعال اونو سبب برای چیزی قرار داده سبب است یک از سبب پس اولین چیزی که الله متعال اونو سبب برای چیز دیگر قرار داده و از نوع حکم و از ایست اون سبب هست السبب فی اللغه معناه الحبل سبب در لغت به معنای حبل هست ریسمان پس معنای لغوی سبب حبل هست و ما یتوصل به الى غیره و هر آنچه که واصل می شود به وسیله آن به چیزی دیگر و هر چیزی که به وسیله آن به چیزی دیگر رسیده شود کما فی قوله تعالی همانطور که در این آیه کریمه وارد شده است فلیمدد بسبب الى السماء پس بکشد سببی را به آسمان ریسمانی را به آسمان وعند الأصوليين ونزد أصوليين بتمعنى السبب هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي وصفيست ظاهر يعني غير خفي منضبط دارای چارچوب قاعدمند دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي دلالت كن الدليل السمعي بربودنش بودنش براي حكم شرعي دليل السمعي بنزد فقهاء يعني ادله شرعي وبنزد متكلمين همون قرآن وحديث وإجماع بس اجماع ظاهر منضبط دلالت کند دلیل سمعی بر علامت بودنش برای حکمی شرعی این تعریف سبب نزد اصولیین هست قد عرفنا فی مبحث القیاس ان السبب اعم من العلت شناختین در بحث قیاس که سبب عامتر هست از علت هر سببی علت است اما هر علتی سبب نیست فكل علة سبب پس هر علتی سبب است وليس كل سبب الا وهر التي علتی سبب نیست وهر هر سببی علت نیست انواعه انواع سبب قد يكون السبب مناسبا للحكم فيسمى علة گاهی سبب مناسب هست برای حکم یعنی عقل مناسبتش رو تشخیص میده معقول هست فیسما علتا پس علت نامیده میشه مثل سفر سبب لجواز الفطر فی رمضان مانند سفر سببی است برای جایز بودن خوردن در رمضان و هو مناسب ظاهر و این مناسبی ظاهر است لتزمنه المشقة التي تقتضي الترخیص چون سفر متضمن مشقت است مشقتی که اقتضای رخصت میکند والاسکار سبب لتحریم الخمر اسکار مسکنندگی سببی است برای حرمت شراب و هو وصف مناسب و این هم اسکار وصف مناسبی است لأنه يذهب العقول ويضيئها چون عقل میبره و زهایش میکنه از بینش میبره والقتل العمد العدوان سببه سبب مناسب لوجود لوجوب القصاص قتل عمد بدون حق از روی عدوان سببی است مناسب برای واجب بودن قصاص لأنه يمنع الاعتداء على الحياة ويحفظ الأنفس والدماء زیرا مانع اعتداء بر زندگی می شود تعدی بر زندگی و سبب میشه نفس و خونها حفظ بشن و هذا یسمى ایضا علتا و این هم و این نوع وصف که مناسب هست برای حکم و مناسبتش معقول هست علت هم نامیده میشه هم بهش میگن سبب و هم علت اما وقد يكون غير مناسب و گاهی مناسب نیست کدلوک شمس مانند دلوک خورشید مانند زوال خورشید مال شدن خورشید به سمت غرب هو سبب لوجوب صلات الظهر زوال خورشید سبب هست برای واجب شدن نماز ظهر فی قوله تعالی در این قول الله تعالی اقیم الصلاة لدلوک شمسی به پای در نماز را با زوال خورشید زمانی که خورشید زوال داد یا به سبب دلوک خورشید و اقولون لا تدرک مناسبتا ظاهرتا بین السبب والحکم اما عقلهای ما درک نمی کنند مناسبتی ظاهر بین سبب و بین حکم علت چی هست که زوال بده نماز ظهر واجب میشه درک نمی کنند و شهود شهر رمضان سبب لوجوب الصیام حاضر شدن ماه رمضان سببی است برای واجب شدن روزه فی قوله تعالی در این آیه کریمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر کس از شما شاهد ماه شد ماه را دریافت پس آن را روزه بدارد و قوله صلی الله علیه و سلم و این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم سومو لرؤیته و افترو لرؤیته روزه بدارید با دیدنش و عید کنید با دیدنش والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة لتشریع الحكم عقل مناسبتی ظاهری درک نمی کند برای تشریع این حکم برای تشریع این حکم مناسبتی ظاهری درک نمی کند و اشهر الحج مثال دیگر و اشهر الحجی سبب لوجوب الحج على المستطیع ماهای حج سببی هستن برای واجب شدن حج بر توانمند ذوالقعده حج شوال و ذوالقعده و ده روز اول ما ماهای حج. في قوله تعالى الحج أشهر معلومات حج ماهاي معلوم است فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هاركس کس فرض دران در آن ماها حج را پس رفث و فسوق و در حج نیست این نوع کارها در حج وجود ندارند فسق جدال رفس نزدیکی با همسر ولا ندرک مناسبة معقولة بین السبب والحكم ما مناسبتی معقول بین سبب و حکم درک نمی کنیم و هذا سببا لا علتا این نوع به این نوع وصف فقط سبب گفته میشه علت دیگه گفته نمیشه پس سبب شد عامتر از علت علت اونی بود که مناسبت بین حکم و سبب قابل درک بود اما سبب نه چه بسا قابل درک باشد و چه بسا نباشد مانند امثله قبلی سفر هم به سبب گفته میشد هم علت ولی دلوک خورشید برای نماز ظهر فقط بهش سبب گفته میشه چون مناسبتش بین دلوک و بین واجب بودن نماز ظهر ظاهر نیست قابل درک نیست و قد يكون سبب سببا لحکم تکلیفی و به اعتبار دیگر گاهی سبب سببی است برای حکم تکلیفی كما تقدم فی الامثلة السابقه همانطور که در مثالهای قبلی رد شد المناسب و غیر المناسب بینها حالا چه سبب مناسب و چه غیر مناسب از آن یعنی بین اونی که مناسبتش بین سبب و حکم قابل درک است و اونی که نیست و مثل ملک النصاب الشرعی سبب ایجاب الزکات و مثال دیگه اینجا ذکر میکنه و مانند ملکیت نصاب نصاب شرعی سببی است برای واجب شدن زکات شخص که مالش به نصاب شرعی رسید این سبب میشه برای واجب شدن زکات و سرقت سبب لیجاب قطع الید دزدی سببی است برای واجب کردن قطع دست و المرض سبب لاباحه الفطر فی رمضان مریضی سببیست برای مباح بودن خوردن در رمضان و قد یکون سبب پس گاهی موقع سبب سببیست برای حکم تکلیفی وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك او حل أو ازالتهما و گاهی سبب سبب می شود برای ثابت کردن ملکیت یا حلال بودن یا ازالتهما یا از بین بردن این دوتا سبب سبب میشه برای اثباتشون یا برای از بین بردن ملکیت و حلال بودن در مثال واضح میشه ملکیت چی و حلال بودن یعنی چی كالبيع لإثبات و ازالته مانند معامله برای اثبات ملک و از بین بردنش ملک معامله که میره جنس از دست یک شخص میره به دست دیگر والوقف والعتق لاسقاط الملک یا وقف کردن و آزاد کردن سببی است برای ازالت ملک ملک از دست میره دیگه و ازدواج لاثبات الحل ازدواج سببی است برای ثابت بودن حلالیت یعنی حلال میشه شوهر و همسر برای یکدیگر و الطلاق لازالته طلاق هم سببی است برای ازالت حلیت و القرابه لاستحقاق الارث قرابت سببی است برای مستحق شدن ارث و اطلاف المال لاستحقاق الضمان على المتلف و تلف کردن مال سببی است برای مستحق شدن زمانت بر کسی که تلف کرده است مطلف زامن میشه و سبب اما مقدور للمکلف از اعتباری دیگر میاد تقسیم بندی میکنه میگه سبب یا در توان مکلف است کل قتل العمدی سبب لایجاب القصاص مانند قتل عمد که سببی است برای واجب شدن قصاص این در توان مکلفه والعقود من بيع وإجارة وزواج أسباب لأحكامها المترتب عليها المترتب عليها عقود از جمله معامله اجاره ازدواج اینا اسبابی هستند برای احکامی که مترتب بر این عقود میشند پس سبب یا در مقدور مکلف است مانند قتل مانند عقود و اما غیر مقدور للمکلف یا در توان مکلف نیست که دخول الوقت لیجاب الصلات مانند داخل شدن وقت برای واجب شدن نماز و صغر لثبوت الولایت على الصغیر و کوچک بودن برای ثابت شدن ولایت بر کوچک والقرابة للإرث و نزدیک بودن فامیل قرابت بودن برای سببی است برای ارث بردن از هم دیگر. ولی این قرابت در مقدور مکلف نیست الله متعال به این شکل قرار داده و حکم سبب <clears throat> حکم سبب چست انه اذا وجد ترتب عليه مسببه حتما هر کجا که سبب یافت شد مسببش مترتب میشه بر اون حتما یعنی از سبب مسبب الزامی است از سبب مسبب الزامی است چون زوال اومد نماز ظهر واجب میشه سواء كان مسببه حكما تكليفيا ام اثبات ملك او حل ام ازالتهما برابر است که اون مسبب حکمی تکلیفی باشد یا اثبات ملک یا اثبات حلیت باشد یا ازالت ملک یا ازالت حلیت باشد برای اینا همشون مثال آورد لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا برای این که مسبب تخلف نمیکنه از سببش شرعا سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه ام لم يقصده برابر است که قصد کرده باشد کسی که مباشرت کرده از سبب را یعنی سبب رو به وجود آورده است یا قصد نکرده باشد مسبب مترتب میشه بران پس سوان اقصد من باشر السبب ام لم یقصده ترتب المسبب علیه اینجوری جمله می بود روانتر بود سوان قصد من باشر السبب ترتب المسبب علیه ام لم یقصده برابر است قصد کرده باشد سبب را مترتب میشه مسبب علیه برش مسبب برش یا قصدش نکرده باشه فمن سافر مثلا سفر سببی است برای رخصت در رمضان حالا میگه اونی که این سبب رو به وجود آورده چه قصدی باشه چه غیر قصدی مسبب برش مترتب میشه فمن سافر ثبت له اباحه الفطر فی رمضان هر کس سفر کند مباح بودن خوردن در روز در رمضان براش ثابت میشه سواء اقصد ام لم یقصد برابر است که با قصد سفر کرده باشید یا بدون قصد پس اونجایی که گفته بود سواء اقصد من باشر السبب ام لم یقصد معنیش برابر با قصدی اون سبب اون سببی که در مقدورش بوده به وجود بیاره یا بدون قصد باشه و من تزوج وجب عليه المهر و نفقه الزوجه هر کسی ازدواج کرد واجب میشه بر اون مهرية ونفقة زوجه ومن طلق زوجته ثبت له حق مراجعتها هر کس طلاق داد زنش را ثابت میشه برای او حق رجوع در طلاق های رجی ولو قال لا رجعت لی اگر چه کم بگه برای من رجوعی در کار نیست اگر از این حقش یعنی بگه که رجوعی برای من نیست چرا؟ چون سببشو آورده دیگه مسبب مترتب میشه براش حال چه بخواد چه نخواد لان المسبب ترتیب شارعی لا من الانسانی زیرا مسبب با ترتیب شارع هست نه از جانب انسان شارع اینو گفته زیرا که مسبب با ترتیب شارع هست نه از طرف انسان پس اگر بگه رجوعی نیست نمیتواند چون سبب که همون طلاق باشه اومده مسببش که رجوع باشه مترتب میشه برش و تم الربط بین سبب و المسبب بسنع الله و ارادتی البته اینجا نوشته بین المسبب که اشتباهی نوشته و در چون در کتاب اصول الفقه الاسلامی مال همین نویسنده <coughs> اونجا درست نوشته و تم ربط بین, المسبب بین السبب والمسبب بسنع الله و ارادتی و ارتباط بین سبب و مسبب با کار الله متعال و اراده الله متعال بوده است این ربط از جانب الله متعال کامل شده است تا اینجای کار کافی است موفق و پیروز باشید